Deuteronomio, Kabanata 16 Ipagdiwang ninyo ang unang buwan at ganapin ang Paskwa para kay Yahweh na inyong Diyos. Sapagkat unang buwan nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Mag-aalay kayo ng tupa o baka bilang handog na pampaskwa sa lugar na pipiliin niya. Sa pagkain ninyo ng handog na ito, Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampalsa sa loob ng pitong araw. Ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng pagtitiis. Gagawin ninyo ito bilang pag-alala sa inyong pag-alis sa Ehipto. Sa loob ng pitong araw na iyon, hindi dapat magkaroon ng pampaalsa sa nasasakupan ng inyong lupain. Huwag din ninyong pababayaang umagahin ang kahit kapiraso ng inihandog ninyo sa gabi. Ang paghahandog ay huwag ninyong gagawin sa loob ng inyo-inyong bayan, kundi sa lugar lamang na pipiliin ni Yahweh. Ito'y iaalay ninyo paglubog ng araw sa oras ng pag-alis ninyo noon sa Ehipto. Doon ninyo ito iluluto at kakainin sa lugar na pipiliin niya. Kinaumagahan, babalik na kayo sa inyo-inyong tolda. Anim na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may pampalsa. Sa ikapitong araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na yon. Pagkalipas ng pitong linggo mula sa unang araw ng paggapas, Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo. Sa araw na iyon, dalhin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos ang inyong kusang handog mula sa inyong ani, ayon sa dami ng pagpapala niya sa inyo. Kasama ninyo sa pagdiriwang ang inyong sambahayan, mga alipin, ang mga levitang kasama ninyo, ang mga dayuhan, ang mga ulila at ang mga babaeng balo. Gaganapin ninyo ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Huwag ninyong kalilimutang kayo'y naging alipin din sa Ehipto, kaya't sundin ninyong mabuti ang kanyang mga tuntunin. Pitong araw na ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda, matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga levita, mga dayuhan, mga ulila, at mga babaeng balo. Pitong araw kayong magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sa loob ng isang taon, ang inyong kalalakihan ay tatlong beses haharap kay Yahweh. Tuwing pista ng tinapay na walang pampaalsa, pista ng mga sanlinggo, at pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing haharap ayon sa kanilang makakaya. Ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Pumili kayo ng mga hukom at ng iba pang pinuno para sa bawat bayan ayon sa inyong mga lipi. Sila ang magpapasya sa inyong mga usapin at maggagawad ng katarungan. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Katarungan lamang ang inyong paiiralin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang rebulto ng Diyosang si Asera sa tabi ng altar na gagawin ninyo para kay Yahweh na inyong Diyos. At huwag kayong gagawa ng ribultong sasambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa Kanya.